Energia kooperatibako zuzendaria dugu gurekin patxi bergara, egunon? Egunon. Ilabete bat, hasi ziztela, energia berriztagarriarekin ekoiztu elektrika ba ornitzen. Bilan bat egitekotan, zer erran dezakego? Bilana biziki baiko dela, diakinez hasi girela pixka bat eh, une txarrenean, zenta udan, eta jende gehienek ez dutela bortxaz eh, burua hortan, ala ere uh, jende askok uh, eh, urratxa eman du, eta irureun bezeroetara urbiltzen ari gira, eh, hori uh, hilabete batez, eta uh, kooperatzaileetan, ba, bazkideetan, laureunetan gira. Voilà. Eta badakigu bazkide asko ez direla horreindik ere bezero, beraz uh, biziki baiko gara. Zeintzuk izan dira, ba haien lehen galderak zuen ganatu bildu direnean? Batzuk deitzen zuten, eh, jakiteko zinez eh, nola pasatuko zen, norek abisatuko zuen haien eh, lehen hor nintzailea, arazo bat balin badan nola pasatzen den, eta dena. Eta guko espikatzen ginoen, enedizen plataforman sartzen dugula aldaketa hori, eta beraz haien orain arte duten hornitzailea abisatua dela, eta hortik landa igortzen dutela horiek Eh, mezu bat eganez, be, kontuan hartua dela eskaera hori, egiten dutela faktura bat, irregulazio faktura bat, gehiagi ordaindu badute, be, ordintzailak zorrak izanen ditu, eta ez bari madute aski ordaindu, be, galdetuko dute e, gaineretakoa ordaintzea, eta biziki erreski eh, egiten da, eta teknika mailan arazoat bari masarean, horiek dituzte kon ketak egiten. Mantenimendua bai, ingainda. Oiek dute, eh, eta horregatik eh, be, bezero guziek izan eh, edefen edo enargian fakturaren euneko goita mairua, hortara ako da, xarea mhm. ordaintzeko eta xararen mantenamenduaren astrentak uh, segurtatzeko tokiko ornitzaile baten autua egin duten uh, ekoizleek oztopo izan ote dute batzuk edo batzuei denei erantzun izan duzue. Horain arte, e, kasik deneri e, erantzun dugu, bo, ba, dira batzu ez, ez gaur egun uh, pasarazi, eta haien bon, kasua pixkat bitxara linki bat dute. Eta haien uh, ornitzaileak aldatu du, uh, ditzen dena, la formiltarifer da xeminema, beraz, enedizen ordaintzeko partea, eta eman dute eh, formulario berezi bat jende hoieri. Eta beraz, eh, guk ezin ditugu eh, hartu mementuko. Itxoen behar dugu kasik urte bat, baina uh, jandigute, ematen dugu uh, itzordua euh, urte baten barru, beraz, horiek oh, ere ez dira bat ere uh, gaitzituak eta segitzen gaituzte eta laguntzen gaituzte, barakigu minoritate bat da amazazpidira gaur egun. Estrategikoa da, olakoak plantan amaitea? Estrategikoa denez ez dakigu, baina egin dute. Energiak beraz baditu 2000 eh, mila emeretzian, eh, mila bosteun bezero ornitzeko aukera, gaur egun irureunetan ziste, zer da solasetan eh, ditu zuen aipagaiak? Le, lehenik eguk esplikatzen dugu zer diren gure bezitasunak kooperatiba bat gira, beraz uh, bezero guziak bazkide dira, Eta hori, hartzen dugu frantzian, uh, bigarren bigarrenak gira, beraz bi gira horako or kasuan. Uh, berriztagarriak gira, beraz eh, hor uh, ere uh, eh, hori zaile guziak ez dute horako eskaintzarik e, egiten, eta gero lujalde bateri lotuak gira, Ipar Euskal Herriari. Hori erranez, erran dut, uh, Ipar Euskal Herrian sortuko ditugula, eta geroan entzatuko girela energiaren zirkuitu labur bat sortza hori espikatzen gurarik jenderi eta erranez, gainera berpresioak izan dela, segitzen gaituztea abentura hortan. Aldaketak beti eh, ba, zalantzak eta oztopoak eh, sortzen alditu eh, batzuentzat. Proposatzen dautut faktura bat arditzazun EDF-eko faktura bat, eta hortan, eh, beraz, hori eskupian izanki eh, energiako webgunera txartzen bagira, egin ditzagun zuzenean. Bai, hortarako behar da ba, gaur egungo faktura bat hartu, batez ere hiru informazio uh, hartzeko. Uh, eh, PDLA, da le point de livrezon, da amalau eh, xifrazko zenbaki bat, potentzia, partikulara bat entzat da 6 edo behatzi, eta gero opzioa baz edo edo urpen urkreuz uh, eh, ordu oso eta utxen, uh, eh, Informazio guztioiek faktura hartzen badugu, azpikaldean dira ezkerrean beti bai, markatuak. Eh, beti markatuak dira. Gero berko duzue eh, banku identitate horri bat, eta geroan uh, eusko zordaindu nahi baduzue, um, zuen eusko kontuaren zenbakia. Eta elementu guzi hoiekin egiten alda. Beraz, gero joaten ziste gure webgunera, beraz euskarazkoan eginen dugu. Beraz, energia.eusera sartzen gira. Bai, eh, gure eskaintzak, partikularen eskaintzak, profesional bat bari mazizte egiten zuen profesionalen eskaintza. Eta zapatzen zuen, arpidetzen naiz, bos minutuz. Beraz, hor, arribatzen ziste, eh, horri batan, ungaletzen dizue, uh, posta kodea. Beraz hor, ematen duzue zuen uh, eh, erriaren uh, eh, elbidea. Eta Ipar Euskal Herrian bazizte, sartzeanko zaizte, Ipar Euskal Herritik kampo bazizte, zingo zizte sartu. Basten naiz, bigarren beraz hori da, eta hor, hastean errandituzten elementu guziak uh, berriz erraten dizkit. Gero, beraz, bakotsak idazten ditu bere nortasun elementuak. Hor, hori dena bete eta uh, galetzen dit, ean, uh, abonamendu bat balin badut diadanik, edo bazkide balin manaiz, beraz, uh, zuek erantzuten duzue, zareten bezala. Nok, urrengoa da, pixka bat, guneari buruzko informazioak, beraz, hor baituzue bi aukera, edo argindar honitzaile aldatzen duzue, edo etxe bizitza berri batean txartzen naiz. Beraz, hor, kasu gehienetan, eh, nire kasuan, ematen dut, argindar honitzaile zaldatzen dut. Nire etxe bizitza nagusia, beraz, hor, elbidea idatzi behar da, galetzen dugu deneri uh, idaztea, zeren eta uh, gero enedizen plataforman sartu beharko ditugu elbide horiek, eta horiek frantsesez dutenez dena, da erresagoki uh, konparatzeko. Erresena da hartzea fakturan idatzia diren elementu guziak. Gero, kontagailuaren potentzia, beraz hor ere hastean espikatuna, da kabea moduan idatzia. Hori ere, fakturan azpian uh, dena. Eta beraz, PDLA, da uh, kontagailuari lotua den uh, zenbaki bat, eta horren bitartez, jakitean lugu, uh, eh, eh, plataformari galetuz, nunko katua den, ze kontratu mota duen. Gero, kontagailuaren ejeleboa idazten dut, raz auto egeleboa egin behar da, zuen kontagailuaren bidez, ezin zinbarin bat uh, egin, uh, idazten alduzue ere kontagailuaren zenbakia. Orain arte, oinarrizko eskaintza bat, donk baz, eko eskaintza bat bali maduzue, konta geloan enegele uh, eh, datu bat izahri bat duzue, eta eh, ordu oso eta utxetan bali mazizte, be bi uh, idatzi bat dira, ordu osoena eta ordu utxena. Gero, zehazten duzue noiz egina izan den, Baduzu autura ere um, beste titular batean izena gehitzeko, adibidez, eh, bebikukote batean bazizte edo uh, kolokazio batean, ematen duzu beste titular batean ere izena. Hora, uh, eh, faktura arribatuko da, bi izenekin. Horain, arribatzen gira, beraz, banku datu eta eskaintza idazteko horira. Uh, beraz, lehena, idazten dugu, ze formulario motan nahi dugun. Beraz, oinarriko eskaintza edo ordu oso edo utxen eskaintza. Erresena da idaztea gaur egun duzuena. Eh, batez ere linkiaren kontra balimazizte, idatzi gauza berdin berdinak. Erra du, ber potentzia, ber eskaintza. Ola, uh, eh, enedizek ez du eh, aitzakirik izanen zuen etxera etortzeko eta beraz konterra aldatzeko. Gero, beraz, ibana idatzi behar da. Baimentzen ditut nire erretraktazio EPA pastu eta enargia nire bankoari behar diren ordenak igortzea. Eta baduzu ere azken aukera bat, fakturaren zati bat euskoz ordaindu nahi dut. Beraz, hori nahi bari mazue, klikatzen duzue gainean eta zuen eusko konduaren zenbakia ezartzen duzue. Horro ezartzen dut zuen eusko gune segurtatuan aurkitzen dela elementu hori. Eta zuen izena idazten duzue eta azkenik baimentzen duzue uh, eh, enargiak euskal monetari behar diren ordenak igortzea, zuen uh, eh, eusko numeriko kondua diru hartzak egiteko. Gero, baituzue uh, eh, ordainketak egiteko bi modu. Edo, uh, hilero kontsumitzen duzuenaren uh, ordainketa zuzena, Egan nahi du, tana da, uh, zinez kontsumitzen duzuena ordaintzen duzue bakarrik, eta beraz, hilabetero aldatzen da. Hori proposatzen dugu, za horren bitartez, uh, kontsumoa segitzen alda urbiletik eta uh, da, uh, eh, diendeak gutiago kontsumitzen dutela hola eginez. Eta gero, bada, bigarren aukera bat, proposatzen duguna eta hori da gehienetan ödefek proposatzen zuena, da hilabetero berzama hor daintza. Azkenik, baduzue, erretraktazio EPA, beraz, hor gu behartua gira ematea um, legealki baduzuela amalau eguneko erretraktazio EPA bat, nahi bat duen duzue, erretraktazio EPE hori haintzin, hartzen duzue energiaren eskaintza. Beraz, eta azkenik badira beraz, komunikazioa nahi bat duzue gure informazioak lortu, eta dokumentu garantzitsak hori klikatu behar direnak, dira, be, saltze kondizio horokorak eta tarifen taula hori dena egin eta nire kontratu eskaera be, pres da, beraz nire kontratu eskaera onartu. Eta hor, harri naiz azken eh, hori uh, da, da uh, bezero izateaz gain bazkide izan zaite ere, Uh, beraz, da, bazkide bihurtzeko. Horroitarazten uh, dut entzule guzieri, gure helburua dela, erri uh, desemartza bat sortzea, eta beraz, eta batez ere, bezeroen desemartza bat. Beraz, biziki garantitzu da guretzat ez bada behartua ere, eh, bezeroak bazkide bihurtzea. Partea minimoa da eun, eta bestenaz euneko multiplo bat hautatu behar da. Hala, banku datuak sortzen ditut, eta bukatu argi bat zinzite uh, eh, azken horri batetara, nun idatziaren zure kontratu eskaera kondutan hartua izan da, eskertzen dizugu gurekin bat egitea gatiz. Ikusten duzen bezala, biziki errexada egitea. Eri da, informazio guztiak balima ditugu begipean, erranduzun bezala faktura eta bankuko elementuak baita ere beraz gure kontagailuaren zenbakia, eh, horrekin aski dugu ja beraz izena maiteko enargian. Izena eman eta eh, zenbaterat, Eh, beraz, aldatze aldaketa bizi dugu. Nahi du gaur egun kontsumitzen dute deferekin, alde, izen amaiten dut, hortik jarat zenbat denborako epea dut aldaketa hori izaiteko. Beraz, uh, linki bat, eh, de, depeitzen du, noiz tratatzen dugun zuen eskaera. Gaur egun uh, tratatzen dugu egunean bertan. gero, linki bat bari baduzue uh, biara bilakatzen zizte gure bezero, eta uh, ez mauzue linki bat egunean bertan bilakatzen uh, zarete. Gero, uh, uh, ematen du denbora bat guri erantzuteko uh, linkiekin uh, eta besteekin uh, bi egun ematen dute minimo eta haste bat gehienez, Baina, eh, normalki kontutan hartua da, eh, eskaera tratatu dugun eguna da kontutan hartua den eh, eguna. Eta hortik landa, beraz, guk igortzen dugu bigarren e-mail bat, erranez, eh, zuen kontru, kontratua eh, enfin, pasada gure, gure perimetroan eta data zehaztuz. Hori da, argindar mosketarik gabe, fres gabe, hori siurtatzen du berazen argiak. Bai, uh, eh, egara hori eh, beti uh, eh, zazten dugula, ez da argindar mosketarik izaten nala, zeren eta ez gira zuen kontorera urbiltzen. Uh, guk bakarrik aldaketa egiten dugu enedif zen plataformana. Beraz, justu erraten dugu, zuen PDLA ez dela gehiago zuen lehengo argindar ornitzailean perimetroan, baina gureana. Beraz, ezin da argindar mosketarik izan. Balin bada ez da uh, horrengatik. Uh, Eta ez da ere presio aldaketarik. Ez da ere presio aldaketarik. Horre epatu ditugu, eh, beraz, laureun bat bazkide, irureun batek beraz konfiantza egiten dizuete, e, Ipar Euskal bai, ari baitzizte, e, eh, irureun hauek nunko gatzen dira? Eta Euskal Herri osoan, gehiago kostaldean, barnekaldean edo ez da bortzaz eh, ikusten olakorik? Zinez denetatik heldu dira, herri guztietatik. Uh, baditugu Siberuan, baditugu Kostaldean, baditugu uh, eh, uh, Basena Farroan, denetan, badira. ez da, erri bat beste baino uh, errepresentatua, da zinez denetatik edu dira. Eta adina, eh, gutxi gora bera? Eh, ba, adina berdin, uh, hastean begiratzen ginuen, uh, zahena mila batzinuntu geita masiekoa da, ez, ba, eta uh, gazteena mila batzinuntu lalu geita ama bostekoa. Beraz, bai, bai adina aski... Uh, da. Bai. Ederki, orain arte, beraz, hilabete bat plantan eman dela, bilan positiboa errant genezake, 2000 Ogei, hogeita baterat horretarazten alditugu, e, zeintzuk diren zuen helburuak. Ba, gure helburua da, beraz, mila bosteunetara arribatzea bederen aurten, Uh, eh, Bixka bat gehiago egitenko dugu ere, pentsatzen dut. Uh, elduren urtean iru milara, uh, miraz hogeian, eta bi minata hogeita batean bos milara. Ba, mil esker, patxibar gara, energiako zuzendaria gurekin egonik eta gure galdera erantzunik, bide ontzuei. Mil esker.